Assalamu alaikum yan tsakar gida. Kamar yadda ajiye na aiko muku da sakon neman shawara kan wannan sabon labari da zamu fara. Alƙalin su nuna inda suke son a karanta wannan labari sun fi inda ba sa son a karanta yawa. Me yasa ba kusa ba? Sai dai wani abu da ya bani mamaki, ta yadda mata ne kawai za su tsoron a karanta wannan labari. Amma sai na ga jaruman mata marasa tsoro da ke cewa a karanta wannan labarin ba sa jin tsoro. Duk da na tausaya inda suka ce suna kwana su kaɗai a ɗaki. Amma kuma ban ga abin tsoro a labari na fatan baki ba. Kuma labari ƙirƙirarre wanda ba gaskiya ba, wanda za mu iya kamanta shi da tatsuniya. to dai duba da wanda suke son a karanta shi sun fi yawa yasa muka ce bari mu fara karanta shi muka kamun ludayin labarin sai dai wani abu da nake son ku fahimta kafin mu fara labarin rubuce ta rubuta labarin cikin salon kwan gaba baya inda tana bada labarin halin da muke ciki yanzu sannan daga baya kuma sai da koma abin da ya faru a baya wanda a wasu labarai da muka karanta a baya na wayar da ku kan wannan salo na flashback na komawa baya a cikin labari kana kuma a dawo halin da ake ciki a yanzu kafin daga ƙarshe a haɗe zaren labarin a cigaba da tafiya da shi a miƙe to sai kun yi da salon a cikin wannan labarin ma na kun gaba baya kafin kuma abin ya miƙa kamar in baku misali a cikin wannan kashin inda duk kuka Gimbiya sa'adiya ta zo a fatalwa to shine labarin halin da ake ciki a yanzu labarin kuma tsakanin sarki da matarsa a fada da 'ya'yansa shi kuma labari ne da ya fara a baya da ake tuno da labarin da fatan ba za ku samu rikiciwa da salam ba kasancewa ya zama muku jiki kun saba da irin shi a baya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin gimbiya sa'adiya wanda amra ima shi ta rubuta wacce aka fi sani da princess amra ni umar mai sanyi zan karanta katuwar kwalba ce a gaban shi wacce tsaye za ta kai tsayinsa idan ana magana kauri kuwa sai dai a kwatanta ta da mutumin da ya biyu ko ukun kibarsa bai sauke kansa da kallon da yake kwalbar ba haka zalika ko kwaran motsi kwaya idanunsa ba su yi ba Kama wanda ke tunanin faruwar wani abu kamar kuma wanda ke son aikata wani abu haka mutumin ya kasance kafin a hankali ya ɗora tafin hannun shi na hagu a jikin kwalbar yana shafa ta cikin ƙanƙanin lokaci launin idan shi ya canza ya rikide zuwa kalar ja wayar idan ko ta rika komawa kalar bula bayan ya soke hannun nashi daga jikin kwalbar ya rintsa idanuwansa a hankali kwalbar ta rinka zagewa ta ko'ina daga jikinta wani irin hayaki na fitowa tush wata irin razanan ya kara wurin ya dauka a lokaci guda kuma sai babu karar baki ɗaya ne yana dunkulewa wuri guda har ya kammala haduwa ya koma halitta guda wacce za a iya kiranta bakar halitta domin ko babu wanda zai iya cewa ga irin halittar ba dai mutum ba ba kuma dabba ba ta iya yiwa aljana ce za ta iya yiwa kuma fatalwa ce wanda ya san su ya taɓa ganin su ne kawai zai bada wannan shaidar buɗe idanuwansa ya ɗora akan bakar halittar ya zare lotattun idanuwansa rashin gemun sa da ya kasance fari fat sai motsi yake saboda iskar da ke kadawa a wurin cikin tsokewar fuska da rashin son magana ya ce yau kimanin shekarun ki goma sha biyar kenan a cikin kwalban nan ban taɓa tunanin akwai ranar da zan fito ki daga cikin ta ba a zato na kin shiga ciki kenan har abada a tunani na ke da shakar iskar duniya kun yi hannun riga sai dai an samu akasin haka duk wani tsammani nawa ya tashi a iska kursiya ta lalata shi ya zama dole ki cigaba da rayuwa a doron ƙasa dole kursiya ta gane kuranta dole ta san cewa ba a ja da boka farbi a zauna lafiya ya ƙara tsuke fuskarsa sani ya haska mata wani haske a daidai fuskarta ki tafiya ke sa'adiya ki je ku ci gaba da gumurzu ki kwatar wa kanki fansa sannan ni ma ki kwatar mana cin amana ta da ta yi cikin kyakkyawan murmushin ta mai ƙayatarwa ta zauna kusa da yar uwarta da girmamawa ta miƙa mata hannunta na dama domin sai musabiha sai dai abin ta kai ce yar uwarta ta bata bata na ta hannun ba sai ma loke kanta da ta yi tamkar babu halittar mutum a kusa da ita ko kaɗan bata nuna damuwarta ba kamar yadda murmushi bai kawo daga fuskarta ba ya hafsa kin san ni ko kaɗan daure fuska baya mai kyau musamman ma idan kina tare da ni dan Allah ki dinga daurewa kina sakin fuska kin fi kyau ni ma kuma kin fi saka ni jin kauna ki gida kanta ta yi wacce aka kira da suna hafsa din, ta cika gaba da latsan wayarta abin mamaki abin ta kaici, ko kaɗan bata nuna ɓacin ranta ba to ita din wacce irin mutum ce wacce ranta baya ɓaci ina zuciyarta take mikewa ta tsaye tana murmushi kin ga koya hafsa na manta an faɗa miki cewa mai martaba yana son ganin ki ya ce ki je masa da wayannan takardun sai a sun hafsa ta ajiye wayar da take ta dubi yarinyar dama ashe akwai san umi muhimmanci da aka aiko ki da shi wurina amma da rashin sanin ciwon kai kika dage faɗin abin da ba tambaye ki ba ki canza hali Sadiya. kawai ta fice daga ɗakin kamar an ce ta fitar daga ɗakin Sadiya ta fada kan garaɗe da fasa wani irin kuka mai cike da ban tausayi gida kanta ta yi tana jin da damuwa ke tsananta a cikin zuciyarta ta rasa wani irin bakin jini take da shi ita kam kaf a tarihin rayuwarta tun daga sanda ta girma ta yi wayo babu mai ta sai mahaifinta kowa ya tsane ta dukan wanda take tare da shi baya son cikin takun ta take tafiya yayin da dukkan gaban jikinta suke motsawa har zuwa lokacin da ta isa bakin kofar ɗaki mai martaba sanin kanta ne dukkanin wanda zai shiga faɗin sarki sani wajibi ne gare shi ya cire takalminsa haka kuma dole sai mutum ya janyo murfi ya rufe fuskarsa tun daga kan mace har namiji wannan tsari ne tun iyaye da kakanni girman sarautar ne ya jawo haka da kuma ɗaukaka darajar sarakan nahiyar a duk sanda za ta shiga bangaren sarki da zaman ne sai ta yi faɗa da masu kula da kofar sashen saboda taurin kai da girman kanta a yanzu abin da ya faru kenan ta yi kokarin wucewa amma takubban da suka gitta su biyu ne ya zama garkuwa a gare ta ta shiga cikin ɗakin cike da masifa take kallon su yayin da idanun da suka kada suka yi jajir tana jin iya suna da tsananta a cikin zuciyarta ranke daɗe ki mana gafara amma ki daure ki cire takalmin ki da baki samu damar rufe fuskar taki ba kallon banza ta watsa wanda ya mata maganar bata gama tunanin amsar da za ta bashi ba ta jiyo muryar ɗayan ya ce ya kamata a ce kin saba da hakan a ce kusan duk sanda ki zo sai na rigima da ke akan abu guda tun bai rufe bakinsa bai ji sakon matsiyacin mari a kuncinsa sannan ta da ɗan yatsun cikin bada umarni tana faɗin ni kike cewa wai ina rigima da kai ka yi kuskure ka tafka babban kuskuren da har duniya ta nadi ba za ka taɓa daina da na sanin aikata shi ba idan har a baya kun tausasa kalaman ku yayin da kuke min magana na muku tsiwa to ban ga abin da zai sa a lokacin da kuka faɗa min munanan kalamai na kyale ku ba a yau dinnan za ku bar aiki a nan za ku koma cikin bayi ku cika bar bauta kamar ba a taɓa yanta ku ba kuma ku bani wuri na wuce tun kafin da canza muku salon hukunci jikin suna karkarwa suka bata wuri da wuce zukatan su fal tsoron abin da zai je ya dawo so sai na dama abin da suka aikata ke zo musu sai dai ba su da yadda za su yi a yanzu kan bakin alƙalin ya riga da ya bushe cikin isa take takuwa ta karasa bangaren da mai martaba yake da sallama kunshi a bakin da ta isa gaban shi sai dai yanayin ta kadai ya tabbatar masa akwai damuwa tare da ita hafsa yan matan umma da abba hafsatu na mai daɗin suna kerewa kuma ƙarar ta rubune fuska ta tana ne kanta da na nata yi ta yi kokari ta janye har yanzu tana cuno bakin ta abba ban san me yasa ba ni baka ce mini gimbiya ko da yaushe sai ka rika cewa halima ta gimbiya amma ni kake kira na hafsa zikau murmushi ya sake sanai jawo jikinsa kamar karamin yarinya a hankali ya rika bubbuga bayanta ai ba za ki haɗa kan girgin a sa'adiya ba kin ga ita mahaifiyarta ta rasu tun tana jingira sannan kuma ita ce karamin ki ku biyu rak nake da su mata sauran duk maza ne yanzu wani abu ne dan na ce wa sa'adiya gimbiya ke ban ce miki ba duk ɗaya kuke a wuri na ta je bakin ta ba tare ta bari ya gani ba ta taso daga kan cinyar tashi sannan ta miƙo masa takardun hannunta abba ga halimar ta ce ka ce na kawo maka karɓa ya hau dubawa eh tabbas Allah zai sake gama dubawar so sakanta ta yi cikin jin kunya ta ce na gama dubawa abba to ina jiran ki cikin suwaye ta dan dukar da kanta cike da jin kunya ta ce rima abu safiyan ɗan sarkin ubayisu dan jin sarki ya kafin ya ce to allah sa da ya amince yaron ne irin irin kun boko din nan ne yanzu haka ma yana ƙasar italy can yake karatunsa sai dai ban sani ba wataƙila zai amince tunda har mahaifinsa ya aiko da sunan su cikin auren ki aurenki lallai son murmushi ta saki tana jin ƙaunar yariman da ba taɓa ganin sa ido da ido ba har cikin zuciyarta sun jima suna fira da mai martaba kafin ta miƙe kan kafafunta ta ɗarin tsaye idanuwanta a zuciyarta tana tunanin ta hanyar da za ta wajen faɗa mahaifinta tana so a kori wa'inda ma'aikatan na bakin kofa su koma cikin bayi yari hafsa akwai damuwa ne kai ta ɗaga masa alamar i e, sannan ta sadda kanta ƙasa tana wasa da yatsun hannunta da wuki zauna to ta ji murya mai martaba yana faɗa cike da kulawa babu musu ko ta koma ta zauna har yanzu kanta na duki ta gagara haɗa ido da shi hakan bai rasa nasaba da kwarjinin da mai martaba ba ba za ta iya haɗa ido da shi kuma ta yi masa ƙarya ba dole sai ta tuna asirin kanta da kanta uhm, ki nake sauraro ya fada cikin sanyin murya yana so ta fito zahiri ta faɗa masa gaskiya abin da yake a fi dama wa'ancan masu gadin ne duk sanda zan shigo bangaren ka sai su rikace min fuska suna yi mana rashin kunya akan dole sai na cire takalmi na wasu lokutan har tsawa suke da kamun tamkar sa'ar su ko kaɗan babu ladabi a tsakanin mu ba anan ta so ta dakata ba sai dai daga yadda take magana ta tabbatar cewa idanuwan mai martaba na kanta duk da cewa ba kallon sa take ba duk sai ta samu kanta da tsarguwar kanta ta ci gaba da sauraron abin da zai fito daga bakin sa wannan ce matsalar kaɗai? kai ta ɗaga masa tana tunanin tarkonta ya kama kurciya sai ta dan saki murmushi wanda bata san san ta sake shi ba tunanin kalan ita da za ta yi bayan Allah kawai take idan mai martaba ya bata dama in dan wannan ne ki bari zan ja musu kunni kuma na tabbata za su daina miki rashin kunya ke ma kuma sai ki kokarta ki daina shige musu ki rika cire takalmin ki a can ba zai rage ki da komai ba wannan shine dokar shigowa bangaren sarki tun iyaye da kakanni tamkar an taba mata mashi a zuciya haka ta ji ta rasa wani irin hali mai martaba yake da shi tana mamakin shi din wani irin mutum ne da bai damu da tsananta mulkinsa ba cike da takeici ta miƙe tsaye baki tanzura kamar za ta kai masa duka idanuwanta ko sun kaɗa sun jajir kamar za ta yi kuka hafsa ya faɗa cikin mamakin yanayin da shiga cikin lokaci kalila hafsa wace irin magana ce zan muke sake irin wannan miƙewa kamar zaki da ke ni wai ke kama irin yarinya ce wacce san bata san daraja iyayenta ba kin kawo ƙarar wasu akan suna miki rashin kunya ke kunya kike da ita karamar yarinya gimbiya sa'adiya ta fi kunya ta fi ki sanin darajata ta fi ki sanin darajar mutane duk da cewa bata kasance yarinya mai farin jini ba amma hakan baya hana ta kyautata wa kowa shekarun ki nawa shekarun gimbiya sa'adiya nawa ki nitsa ki san me yake yi shi yasa ce ga ina fifita ta akan ki saboda ta fi ki kyawawan halaye suna cikin haka sai ga wata kyakkyawar mace ta fito cikin takun sun yi take da wani da sakken kala hanta ta yafa wani tafkikin mayafi mai kama da alkyabba hango matar da ta yi sa ta gaggauta isa gare ta haɗe da fasa kuka mai ƙarfi ta faɗa jikinta zaran hannuwanta ta miƙa ta rika tattaɓa matar yayin da ita kuma matar ta haƙiƙance bacin ta har da gyara juyi sake zira hannunta ta yi ta taɓa matar sai a lokacin ta buɗe idanuwanta tana tunanin kalar rashin mutuncin da za ta soke ga kuma waye yake ta daga daɗaɗɗen baccin da take yi mutsattsakar idanuwanta ta hauyi har suka gama buɗewa zabira ta yi lokacin da ta gama muna halitta tsaye a gabanta gashi barbaje akan ta wanda ya sauka har bisa gadon bayanta da sun haɗe guri guda ba a ganin ƙwayar idan sai baƙi kirin da suka yi ta da gidan tamkar an saka reza an yayyanka su baki ɗayan fuskar muka ne wani wuri ya lotsa wani wuri kuma ya yi tudu karkarwa jikin waccan matar ya hauyi ta sunkuyar da kanta ƙasa tana tunanin kowace irin halitta ce a gabanta karkarwa jikin waccan matar ya hauyi ta da kanta ƙasa tana tunanin kowace irin halitta ce a gabanta kin cuce ni kin ci amana ta kursiya ba zan taɓa haifi miki ba har abada kamar yadda kika illata rayuwata ke ma sai take rayuwar ta illata sai kin yi da na sanin sani ne a rayuwarki sai kin yi da na sanin zalunta ta da kika yi cikin wata irin murya ta yi magana ita ba muryar maza ba kuma ba ta mata ba ga magana tana yi tana cicige bakinta har ta samu ta karasa ta da kyar har a lokacin kursiya bata dauko kanta ba jikinta bai daina rawa ba sai matsananta da yayi bata san me za ta faɗa ba kamar yadda bata san kowa ce a gabanta ba mutanen da ta zalunta din suna da yawa a tarihin rayuwarta ba za ta taɓa gidaye mutanen da ta ci zalunsu ba ke da farin ciki kun yi hannun rigar kursiya ke da rayuwa mai daɗi har abada dole ki ɗanɗana azaba kamar yadda kika azabtar da ni dole ki je da mutum yake ji a lokacin da aka mayar da shi mutum mutumi za ki shiga rayuwar kunci kamar yadda ni ma kika saka ne rayuwar kunci na tsawon shekaru goma sha biyar ke kuma kika ci gaba da rayuwar ki mai daɗi ni ba zan yi mai daɗin ba saboda ki riga kin gusan mini da ita tun ina cikin mahaifiyata har lokacin da na shekaru goma sha biyar a duniya kika ƙarasa lalata mana rayuwa na san bani da mamora a yanzu na san rayuwata ta riga da ta gurgunta ba kuma za ta taɓa gyaruwa ba har abada sai dai hakan ba shi bane ba zai hana ni ɗaukar fansar abin da kika yi mini fitowa ta daga cikin kwalba daidai yake da gushewar rayuwarki kin yi kuskure kin tafka babban kuskure kursiya na ciwo boka farsi kin fi kowa sanin halinsa saboda ba a kaina ya fare miki aiki ba ina so ki sani da goyon bayansa nake tsaye a gaban ki yanzu haka da goyon bayansa zan ɗauki fansa daga gare ki tana gama faɗin haka ta da wata irin mummunar dariya mai ƙara sai dai ko kaɗan fuskata ta nuna alamar dariya ba sai gangan jikinta da ke motsawa da ƙarfin gaske tana jijjiga zama ta a gefen da kursiya take ta saka hannunta mai dauke da zarazaran akai fito ta tallafo kursiya ta tsuke fuskarta yayin da wani irin ruwa mai kamar da jini ya rika furtsuwa daga bakin ta yana zuba bisa cikin kursiya da sauri ta girgiza kanta hakan ya sa gashin kanta ya sake barbazuwa har bisa fuskarta abin mamaki sai ga gashin yana zubewa bisa kanta yana sauka bisa jikin kursiya da na kursiya ta gama kidimewa ta saka tafukan hannayenta ta kare fuskarta da su ko kaɗan ba ta son kallon halitta da ke gabanta ta rasa da me za ta alakanta ta da shi shin aljina ce ko fatalwa tsoron baka halitta ya gama wanzuwa a cikin zuciyarta baki ɗaya gaban jikinta karkarwa suke yayin da fitsari ya gama wanke kaf ilahirin kafafuwanta da ɗan yatsanta manuniya ta nuna kursiya sai ga aka yi jiki ta yi tsayi sosai har bisa kuncin kursiya ta ce kin ga wannan ruwan bai kama da jini da ke fitowa daga baki na to haka ke ma yawu zai dinga dalala daga bakin ki a kodayaushe? yaushe yawu bai wari wanda kowa zai kyamace ki a kansa ciki ko har da ita da kika zalunce ni saboda ita ta rantsa idanu da sannan ta ci gaba da magana kin ga yadda baki ɗaya lotacce su mana ta bisa kaina ta zazzage haka taki za ta yi kema sai kanki yayi kwalkaman na maza kursiya kake taɓa tunanin a iya abin zai tsaya na miki alƙawarin gushewa farin ciki daga rayuwarki har abada na miki alƙawarin sai ki rasa dukkanin walwalarki yadda kika raba da rayuwata ke ma sai na raba ki da taki ki kasance a wahalce fiye da yadda kika yi mini tana gama faɗin haka ta miƙe cikin daƙiƙun da ba su wuce biyu ba zuwa uku ta ɓace ɓat daga ɗakin iyo kursiya ke sanyi sai dai a banza saboda babu wanda zai ji ta ɗakin da take kwana yana da tazara sosai da inda mutane suke ba ta sanya za ta fasalta halin da take ciki ba ba ta sanya za ta ba da labarin wannan mummunan al'amarin da ke shirin faruwa da ita ba abu guda ɗaya tal ta sani mutukar aljanin ta aiwatar da manufarta a kanta lalle tana cikin matsala sosai take gwada mutane ƙiyayya musamman ma wanda suke ƙarƙashin ta ya za ta idan ta wayi gari ta ganta babu gashi ko isu a bisa kanta bayan kuma yadda kowa ya ta da ado da gashi duk da tsufan da ta fara yaya za ta yi sanda ta tsinci kanta da dalalin yawo mai wari duk da irin izzar mulkin da take takama da su kuka take sosai a wannan gabar tana tunanin mafita yanzu dai ta tabbatar da kowace ce wannan fatalwar ta tabbatar cewa gimbiya sa'adiyya ce saboda tsayin rayuwarta ta yi zalunci sosai amma babu wanda ta yi zalunci kamar da gimbiya sa'adiyya tun tana cikin mahaifiyarta take mata munanan abubuwa har sun da ta mallaki hankalinta amma me yasa boka farɗi zai mata haka me yasa zai bullo mata ta wannan hanya a matsayin hanyar da zai ɗauki fansa a gare ta san bai mata adalci ba bata tsammaci hakan daga gare shi ba komawa ta kwanta har lokacin jikinta bai daina karkarwa ba gaba da tashin hankali ba su wuce daga zuciyar gangan jikinta ba da zarar ta rantsa idan ta fatalwar take gani tana mata gizo idan ta buɗe kuma sai ta ga tamkar tana gaban ta ne ta maimai ma ta rasa me za ta yi duk jikinta ta kudin ta ne guri guda cike da tsoro fulani kursiya wani sashi na zuciya ta ya ambata kamar ke duk yadda yake takama da mulki da sarauta amma a ce kina tsoron wata fatalwa can ko aljani ina ba girman ki ba ne. barazanar banza ake miki ɗaya daga cikin makircin boka farci ne kawai ya aiko miki wata a matsayin gimbiya sa'adiya domin ta tsoratar take gimbiya sa'adiya ta riga da ta kare ta ta wannan kwalbar da take cikinta tana da tabbacin ba za ta taɓa fitowa daga cikinta ba cike da ƙwarin gwiwa kursiya ta saki dariya tana jin amincewa ɗari bisa ɗari da sashen zuciyar ta ya bata da haka habbaci ɓarawo ya sace ta ba tare ta san lokacin ba a hankali take ɗan bubbuga ta bata ce uffan ba kamar yadda ita ma hafsan bata ce komai ba takalmanta da suke ƙarƙashin hamata ta zaro ta ajiye a ƙasa sannan cikin ɗorewa fuska ta ce gimbi hafsa na ke wa yau ina lissafi shekara goma sha takwas na rabon dangane da hawayenki yau kuma sai gashi kina kuka ke da waye haka sake fashewa da rukukan ta jikin da sai kirma kuka yake labanta na dukan junansu mai martaba da ke zaune yana kallon su bai ce uffan ba sai dai har a cikin zuciyarsa yana tsananin takaicin halayen kursiya ita san bata damu da damuwar wani ba ta ta damuwa kawai ta sani bata damu da halin da wani zai shiga ba halin da za ta shiga kawai ta sani kursiya shugaba ce mara adalci kwata-kwata wacce ta jinin murya rabe ta bai gama zancen zuci bai jiyo murya hafsa na faɗin wai akan wa'ancin wulaɗantattun ne abu yake mun faɗa masu tsaron kofa alhali ba ni ce da laifi ba su ne suke yi mara rashin kunya tun bata rufe bakinta bata ji saukan mari a tsananin ɓacin ran da kalamanta suka jefa shi ne ya sanya shi gaura mata mari ba tare da ya sanya ba bambare bari daga cikin kursiya yana sake kokarin kai mata wani dukan ne kursiya ta sha gaban sa hada da rike masa hannu can babu alama tsoro a idanuwanta bai yin kurin kwace hannunsa ba tsabin mamaki da tuhuma ya sanya ya tsara mata idanuwa abinda ko san da yake yaro ba taɓa yi masa ba babu wanda ya taɓa rike masa tafin hannu da irin sigar da kursiya ta rike masa a yanzu da ƙarfi ta yarfar da hannun nashi cikin izza da takama ta ce yar ta guda ɗaya tal da Allah ya bani ce zaka nemi cin zarafin ta saboda wasu kaskantattun mutane can wallahi baka isa ba gare ka ta sha ƙarya mai martaba har a wannan lokacin bai ɗauke idansa daga gare ta ba mamaki bai kawo daga fuskarsa ba wai anya ko kursiya ta san da wanda take magana kuwa anya ba taimakuwa ba ko dai ta ɗauka wanda wanda bai mai martaba ba take magana da shi zancen zucin da yake yi kenan kafin ya sulale zuwa mazaunin sa ya zauna yana tunanin abin da yake faruwa abu dai tamkar a mafarki ya ishe ki kursiya yi magana da ƙarfi ita kanta kursiya sai da ta tsorata kasa kuwa har faduwa ta ki kidima ba ta taba jin muryar abin da ta kama haka ba ba za ta kawo ranar da ta shi cikin bacin irin wannan ba wanda har zai saka yayi irin wannan kururuwa mai tsananin ƙara haka a kaf tarihin wannan masarautar babu sarkin da aka taɓa samun matarsa ta aikata irin abin da kika yi mini a yau hakan ya sa tun daga sarki abdulhakim wanda ya kasance sarki na farko wato wanda ya yi kakan babana ba a taɓa samun wanda ya saki matarsa ba sai a yau zan kare wannan tarihin wallahi kursiya ba zan iya zama da ke ba ki je na sake ki saki daya za ki iya zama a nan ki idda ko bayan nan ma za ki iya ci gaba da rayuwa a masarautar nan saboda ki din majinin masarautar nan ce sai dai ki sani aure na da ke ya tsari, babu ni babu ki tsantsar mamaki ma ta iya furta komai ba sai rike bakinta da ta yi tana tunanin yadda ake da ɗan sirrin ta ya kare ga mai martaba bata taɓa tunanin akwai wannan ranar ba bata taɓa tsammanin akwai ranar da asirin nan nata mai tsananin ƙarfi zai kare ba sai dai kash ga sha'ayi ya kare har sarki ya zartar da wannan mummunan hukuncin a gare ta bata makara ba ko a yanzu domin ko saki ɗaya za ta iya komawa dole ta sake ɗaukar masa wani matakin ba ta jin za ta iya ci gaba da rayuwa ba tare da mai martaba ba murmushi ta saki mai ɗauke da ma'anoni kala-kala sannan ta ja hannun hafsa suka fice ko takalmin da ta tsaya ɗauka ba alhamdulillah to yan tsakar gida ka sabon labari mun fara da fatan dai za a daure mu kai ƙarshen shi mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kawo kashi na biyu ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like da comment da tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mu sharing a gurgurun ɗinku na Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida